Uh, Marshall Amandi që nga rritur, miq të dashur mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valet e Club FM në 104 dhe për këtë arsye kanë ngritur mikrofonin e Oltës në një nivel të pangritur më parë që bëri që Olta të ankohej sot në mëngjes pasi i vinte, i vinte goja si thua është pjesa, shiko është, është pjesa e mikrofonit që është e gjatë mm. pastaj është kjo pjesa rrumbullake më poshtë sa i vinte, i vinte goja te kjo pjesa dhe t'i gjoj kështu për pak mund ta ha po Ëh, po gjithsesi. Kujdes me këto me fjalët. Jo, jo. Po. Ëh, e nisim? E nisim. Sot është data 3, po? Po. Është Sot tre, po. Ende nëntor dhe nga sa kuptova unë me parashikimin që Olta bëri dje, Do edhe rrisat. bisedën e vogël midis vajzave që e konfirmonte këtë, moti u prish. E vërtetë. Kështu që sot do të gdhiheni me një Çadër. çadër në dorë. Ja unë e lashë biçikletën në shtëpi. Mm. Unë e mora çadrën. E mora çadrën ti? Po. Shumë mirë. Kështu që jemi gjithë me çadra. Yes. Po? Po. po. Olta e ke çadrën? Po, po sigurisht. Okej, shumë mirë. Unë kam të kuqe. Po mirë, nisim ne atëre. Po pra. Gjithë me çadra jemi. O Lori. E kam. Fillojmë? Atëre, e para për sot miq dashur. Jo, jo. E para për sot do të ë Ja, po si s'i ti një kos ton me me e këtyre ditëve. Pak më realtin. Po. I took a pill in Ibiza në klubin e mëngjesit. Sepse e mori me vete në Ibiza. Nuk e di. Sot e kuptohet. Në 104. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit valët e Club FM në 104. O ç'gëzim i madh në zemër mm. është shi baba shi. Ej, e di që do jetë uh, Do jetë e vështirë sot në në të paktën pak më shumë se sa në ditët me diell në trafik. Por mm. uh, nga ana tjetër mm. është bereqet për të gjithë fshatrat përreth. Që të lulëzojë kjo pranverë Po pra, derisa nuk ekzagjerohet Pa pa po, E drejtës E di që do ishte mirë për shembull Të kishte një sistem që bie shi vetëm natën Po, po themi ora 1 me 4 S'është keq E kupton edhe gjithë ditën diell po Grumbullohen retë gjatë Mbasdites sot. Do të shkruajmë një letër. Zotit. Okej. Okay, Ti mendon se Perëndia s'ka email? Apo s'e njeh high-tech? Jo, jo, e njeh, po kam përshtypjen që preferon ato të vjetrat. Ka shpikur një teknologji e vjetër. Ka shpikur një teknologji që kudo që të jesh, mm. edhe në dhomën tënde, ta. edhe përjashta, edhe në banjë, mm -hmm. edhe në det, mm -hmm. të dëgjon. Është teknologjia më e fundit. E po atëherë duhet bashkëpunimi po të gjithë, se bashkimi bën fuqinë. Po. Në një lutje të madhe. Dorë për dorë. Po. Okej. Shumë mirë. Shëndet, faleminderit. Shëndet Lori. Ti vjen pa. O Altini. 7 vjet këtu në mëngjes. Sot Altini teshtin për herë të parë. Shënoje. Data është. Shënoje. Emisioni është 7331. Po. Data 3 nëntor 2016. Titulli i këtij emisioni në arkiv do jetë uh, emisioni kur Altini teshtiu. Teshtin, po, po, patjetër. Okej. Okay. Okej, okay, faleminderit. Tani ka radhën një herë miq dashur që të na frymëzojë për emisionin kur Altini teshtiu në klubin e mëngjesit. Je mirë. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Abraham Lincoln dhe është kjo. Nëse miqësia është pika jote e dobët, atëherë je personi më i fuqishëm në botë. Nice, okay. Faleminderit. Sot eh, mendoj që është bërë shumë më e vështirë se në kohën e Abit. Mm. Përsa i përket një miqësie të vërtetë. Mm. Po, s'ka më miqësi të vërteta tani, shokas. Sot o mik i dashur. Sot i ke të gjithë, sot i ke të gjithë, po ndërkohë s'ka asnjë. Më ka pëlqyer Altini. Po, po, po. Ndërkohë e Valeri tash se është po, bërë. Këto shprehjet e Altini duhet marrë shire. Niçan, ka regjistroj. Sot i ke të gjithë, por nuk ke asnjë. Mirë, e kemi Oltën tani miq dashur. Kthehem, të paktën për një moment, ndërsa ajo bën motin. Po, po, jam, jam. Jepi Olta. Si herë ta bësh që është pjesë e motit, po ta mendosh. 14 gradë është në këtë moment, 22 do jetë maksimale për sot, vetëm 25% janë shanset për shi. Wow. Thuhet që nuk pikon gjatë ditës, po. Ne kemi shi tani 100% e saktë. O të lutem pra tani. Nga ora 18 fillon me tamam. Mos më ndërry. Nga çfarë ore? 18. Nga ora 18 miq të dashur, nga ora 18. Në 18 pika tek-tuk do hedhë ai. 18 do shembet, e ke fjalën. 18 është shi shi. Okej. Si vazhdon? Vazhdon dhe nesër. Shej. Babali. Faleminderit Olta. Babali. Babali. Mirë babali. Faleminderit Olta. Të lutem. Ishte një mot i shkëlqyer, edhe pse po bie shi miq dashur, i reduktoi në vetëm 20% shanset për shi. Vetëm në 25. Në bjerë, vetëm në orën 18 thotë, kështu që gjithë ditën laguni falas. laguni. E keni nga Olta. Ti e jo, merr për sipër që do të thuash njerëzve që nuk do të bie shi deri në orën 18. Po po të dalësh tani për jashtë nuk bie. Mirë. Është thjesht uh, moti. Sa po ishte. Është thjesht vesa e mëngjesit. Mm. Unë mund të hap dritaren dhe mund të nxjerr dorën dhe e kam ja. O po tani. Si dora ime u lag? Dora ime u lag? Nuk e di me ça u lag, po ta dish që nuk është shi. Opa. Ti e pilaka. Po nuk e di, nuk di asnjë tekst. Provoje, provoje. Se vjen vetë Lori. Ti këndo kaq vjet në Shqipëri. Vjen vetë, s'e ke kuptuar. Tiranë. Mund ta fut çik Meritën? Gjere. Po na se kush po vjen. Jemi Lori. Me ma ka ma. Jemi Lori. Ju lutem mjaft. Gjere. Për me pa se kush po vjen. Dhashë maksimumin. Ej, bravo Lori, bravo. Lori. Do të gjejmë një këngë, vëre një këngë nga Dua Lipa Altin, ta dëgjojmë tani. Se e mirë mm. është. Hotter than hell quhet kjo. Ta mbajmë tek uh, tek shqiptarizma, po. meqë jemi këtu. Mirëmëngjesi që të gjithëve nga Club FM në 104, Blendi, Eri, Altini, Olta dhe këngëtari ynë, Lorin Terezi, mirëmëngjesi. Dhe tani, kalendari historik me Erin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1443, Skënderbeu la betejen e Nishit për t'u nisur për në Krujë. Në vitin 1507, Leonardo da Vinci ishte porositur nga burri i Lisa Gherardini për të pikturuar atë. Puna më vonë u njoh si Mona Lisa. Në vitin 1792, u hap Universiteti Guadalajara në Meksik. Në vitin 1793, erdhi në jetë Stephen Austin, themeluesi kryesor i Teksasit. Në vitin 1839, shpërtheu lufta e parë e opiumit midis Kinës dhe Britanisë. Në vitin 1900, shfaqja e parë e automobilave në Shtetet e Bashkuara u hap në Madison Square Garden të New Yorkut. Në vitin 1903, Panamaja shpalli pavarësinë nga Kolumbia. Në vitin 1911, Chevrolet paraqitet në tregun automobilistik me Ford Model T. Në vitin 1918, Polonia fiton pavarësinë nga Rusia. Në vitin 1921, erdhi në jetë aktori dhe regjizori i njohur amerikan Charles Bronson. Në vitin 1954, Seria e parë e filmave Godzilla paraqitet në Japoni. Në vitin 1957, u dërgua nga Bashkimi Sovjetik Sputnik 2. Ishte ky sateliti i dytë i bërë nga njerëzit që u vu në orbitë dhe ishte i pari që dërgoi në gjithësi një kafshë, qenin me emrin Laika. Në vitin 1970, Salvador Allende u shpall president i Kilit. Në vitin 1972, Këngëtarët James Taylor dhe Carly Simon u martuan në New York City. Në vitin 1975, emisioni Good Morning America u shfaq për herë të parë në televizionin ABC. Në vitin 1984, Indira Gandhi u kremua në Shakti Sthal. Në vitin 1990, Gjermania Lindore dhe Perëndimore u bashkuan më pak se një vit pas rënies së murit. Në vitin 1998, Bob Kane, krijuesi i Batman, vdiq në moshën 83 vjeçare. Në vitin 2004, Hamid Karzai u shpall zyrtarisht fitues në zgjedhjet e para presidenciale të Afganistanit. prej jush, e sigurisht jo vetëm unë, por edhe miqtë e mi këtu në studio, ëm uh, për kë punoni e çfarë bëni? Mhm. Mm për kë punoni e çfarë ju që punoni? Ju që jeni pa punë, pastaj mund ta mund ta shfrytëzoni këtë si një tjetër mundësi për t'u ankuar për gjendjen tuaj pa punë, mm -hmm. mund të shkoni e dërgoni mesazhe që thoni unë s'kam punë, s'kam punë, s'kam punë. Ëh, uh, por ata që punojnë, Është mirë ta dimë se çfarë bëjnë. Çfarë bëjnë në mëngjes? Mm -mm. Se kjo është detyra jonë, miq të dashur. Edhe duhet ta dini se detyra jonë nuk është e lehtë. Apo jo. Ne duhet t'ju zgjojmë çdo mëngjes. Ja, ka tani prej jush janë akoma përgjumësh, ka prej jush janë ngritur çik. Jo më dash të mira. Ka prej jush janë shumë të lumtur, ka prej jush që kanë ditëlindjen. E nga ta dimë ne? Nga ta dimë ne? Se si e do njëri e si e do tjetri. Nuk është, prandaj po them, duhet ta dimë se çfarë bëni ju. Për kë punoni? E si është ajo puna juaj? Kam dëshirë për shembull të dëgjoj kur dikush mund të thotë e zëmë që unë nuk e di, paketoj qese çdo çdo mëngjes. I mbush qeset, i peshoj me peshorën, edhe apo nuk e di, domethënë mund të ketë punë të ndryshme dikush merret me me qendisma. Mm. Kupton? Dikush me me diçka tjetër. Dikush është shofer, dikush është arkitekt. Se kjo puna jonë për t'ju zgjuar e për t'ju çuar herët herët në mëngjes drejt ditëve tuaja. E që të fillojnë këndshëm mhm. shpresoj, e lehtas. Se është e nevojshme. Sipas studimeve, se ne jemi shkencëtarë, duhet ta dini. I kemi bërë këto studime dhe e dimë që duhet të zgjoheni lehtas. Po për ne ka kosto të mëdha. Për shembull, shikojini këta njerëz pa gjumë që janë në një dhomë me mua. Në nëse mund t'i shikoni. Po kanë hequr dorë nga këto jeta sociale e orëve të vona, mm. flenë të gjithë herët. Ose përpiqemi Po, përpiqeni. Në sakt. Me grip po pa grip. Po të paktën në shtëpi, jo jashtë, nuk bëhet fjalë të jesh në lokal, ti jo, jo, është për, no, no, no, no. E gjithë e dehura ndodh në shtëpi. Por uh, këtë dua të them. Ngela duke u dehur në shpi çdo mëngjes. Pak depresive. Jo, puna jonë është shumë e bukur, ne ne e dashurojmë shumë punën që bëjmë. Është shumë e mirë. Por si me grip, si pa grip, si me qejf, si pa qejf, si me halle, si pa halle, duhet të jesh këtu. Mhm, E vërtetë. Edhe duhet t'i lësh ato përjashta, sepse ato janë vetëm të tuat. Nuk mund t'i Njerëzit e transmetojmë te ky emision, kjo. po, kanë eh, kanë të tyret, kështu që Ne nuk i sjellim tonat. Vetëm nëse kanë efekt argëtues, përndryshe ose sensibilizues. Tan. Po që të vim të ankohemi këtu. Mos no. apo të mburremi ne, që jemi shkencëtarë, jemi këtu. Jo, na ja, ja, kur ja. nuk e bëjmë. Kur nuk e bëjmë. Se thoni që puna jonë është tralala. Asnjëherë nuk flasim për po veten. Është shumë ta un flas për Oltën, Olta flet për mua, bashkë me po Jerin, po. Është shumë e rëndë. Gjithsesi, sot do kisha shumë dëshirë T'ju ftoja, na shkruanit në 069 20 70 222. Ku punoni? Ku punoni? Çfarë çfarë bëni? Ku hani, ku pini? Ja. Ku rrini? Ku flini? Po kam qejf të dëgjoj. Ka më shumë që na dëgjojnë që janë në maune. E ke parasysh? Ka që merren me bujqësi, ka që shesin, ka që janë kasap, e njoh një kasap. Që dëgjon në mëngjes. Përshëndetje Thika. Kështu i flasin shokët. Po. Përshëndetje Hekuri, më thot mua ai. Etj, etj. Kështu që Uh, le të dëgjojmë prej jush. Mund të vini edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit Jeri. Tam. Do ketë mirësinë të na vërë një një status aty me këtë. Patjetër. në një moment apo dy. Se s'e kam hapur akoma Facebookun njëherë, jam kështu si si pa Facebook sot. Akoma i pa i pa Facebookosur. I pa Facebookosur. Faleminderit. Për atë komentar. Dhe ke bër mirë. Ja, jam kështu, jam. Bio. E kam shumë e kam shumë inat përdorimin e fjalës bio vend e pa vend. Ai është bio, ajo është bio, disi ke bio. Bio, po në fakt asnjë gjë nuk është bio. Është edhe makina bio. Oh, dhe kur thot për jo, makinat është e sigurt. Për femra e kam dëgjuar, se e kam dëgjuar kështu disa herë. Seriozisht. Po, është femra bio. Nga që nuk janë këto me pa operacione plastike. Po, ato mi ato pa operacione. Si ju mi pjeshka si ju pra ju. Quheni bio, po. Po, po. Kjo është, është e fundit, janë bio. E organizë. Kështu të viko. Tash burrave, burrave u intereson më shumë thon un jam OMG. Mendoj, a vëja. Kan më shumë leverdi në fakt. Se do të rriten kështu, pa mas. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit tani është Justin Timberlake me Mirrors në Club FM 104. Ora është 7:28. Mëngjes. Mhm. Mm A jeni gati? Gati. Mhm. Mm mm mm mm mm mm. Ehm um, Pyetja nga aktualiteti ka të bëjë me diçka që ka thënë. Oh, ja ku është? Oh, po vjen. E dëgjon tani? Mhm. Mm Muzikën time? Tam. Forcohu muzikë. Forcohu. Forcohu. Ambasadori Lu ka thënë se disa ministra meritojnë notën 10, ndërsa disa meritojnë Kukan. Apo ishte, po, Kukan. Apo ishte ambasadori për zgjerim. E çon si ka. Domethënë në Europë, por me sa duket edhe në Amerikë, mm -hmm. u hanë peshq të mëdhenj njerëzve. Po, që janë më të shijshëm. Po. Ë, uh, zoti Lu thot se ka filluar peshkatar. Oh. Po. Ose më saktë se fillimet e tij kishte si peshkatar. Jo, jo, jo, ka filluar tani. Ha, ka filluar tani. Ishte në fillim kur në fillim ishte ambasador, tani peshkatar. Sepse thot, trafiku i drogës, Lu, po punojmë për arrestimin e peshqve të mëdhenj. Mhm. Mm I kemi dhënë lam të mirën, një numër i politikanësh kriminelë të korruptuar, thot ai. E përmend pastaj Xhelilin, Frrokun, Muhametin, Petrajn, Ndokën dhe Kokëdhimën. Kokëdhima. Mm. Po. E ka përmendur. E ka futur në listë. Kështu thot pa, Gazeta Panorama, po lexoj nga Panorama, faqe 4. Thot ambasadori ka folur për herë të parë për procesin e dekriminalizimit të parlamentit, duke thënë se nga ky proces u larguan edhe disa të korruptuar nga politika, duke futur në listë edhe deputetin Koço Kokëdhima. Mhm. Mm Tani po citoj, mm, e siç e thash, mos ta lexoj edhe një herë. Se gazetat shqiptare e kanë këtë që Lexon, lexon, lexon, pastaj shikon, oh, e lexon prap. Nga e para. Po, e ke parasysh? S'kan faj ata gazetarë. Edhe Kokëdhima sapo dha një deklaratë për ne, që thotë Inshallah s'vjen dhe ky nga nga dhe kjo pyetje nuk vjen nga PD-ja inshallah. Shpresoj që jo. Shpresoj që jo. Po nuk e di se aq herë sa ka shkuar ambasadori Lu në PD, sa herë i ka dhënë dorën E ke parasysh. Diçka do të ngjisë apo jo? Po normal, mendoj që edhe unë. Si ta kuptojmë këtë që ambasadori nuk pjesha? Se shpro, po, se shpro. Nuk është shpro, më së Nuk është shpro. Okej. Mirë. Ehm, um, nisim uh, nisim programin me këtë pyetje, miq të dashur kur të kthehemi nga muzika. Do të kemi anagramën për ditën e sotme dhe sot për herë të parë në klubin e mëngjesit. Tam. Quizin që s'është quiz. Oh, po, interesante. Po, është quizi që nuk është quiz, do të vi për herë të parë sot. Është aq i lehtë sa që nuk fitoni asgjë. Jeni të gjithë të ftuar të merrni pjesë. Është një quiz shumë i lehtë. Edhe ne do japim mm. uh, ne nuk do japim shumë dhurata për të. Nuk do japim as orë nga primi Monsis, nuk do japim Madje, madje nuk do japim as makinë sot në klubin e mëngjesit. Oh, oh, po. As pushimet. Uh, domethënë. Nuk do japim as një makinë, është uh, një Golf i ri. Mhm. Mm Madje e golf, në këtë kështu, por nuk do ta japim atë sot, sepse kuizi është shumë i lehtë. Ëm um, dhe nuk do japim gjithashtu një libër, kemi Muzën e Haresë që sapo është botuar për uh, të mos e dhënë sot. Për këtë lojë, do të japim për lojëra të tjera, por për këtë lojë nuk do të japim asgjë. Kështu që ju ftojmë të merrni pjesë mbas pak në në lojë për të mos fituar absolutisht, absolutisht asgjë. Tani 5 Seconds of Summer, Girls Talk Boys në klubin e mëngjesit ora është 7:37 minuta. Mirëmëngjesi. Club FM. Është i tillë. Ju jeni të ftuar të merrni pjesë për të mos fituar asgjë në klubin e mëngjesit për këtë lojë. Shohim nëse dikush prej jush që ja mm. dal, do t'ia dalë që të mos fitojë pushime për 3 vetë në nuk e di sepse është për 3 vetë. Po është uh, pushime për 3 vetë në Itali, Francë, dhe Meksik. Oh. Po. Kështu e kanë bërë. Kështu që ju mund të mos fitoni këto pushime uh, lirisht sot duke marrë pjesë në lojën tonë. Loja Altin, a mund ta shpjegosh mjeshtri i lojës? Loja konsiston që duhet të gjejnë fjalën që mungon. Atëherë fjalën që mungon. Pikërisht. Nga nga ku? Nga teksti i këngës. Nga teksti i këngës. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë Jeri je gati mos luash? Gati. Okej, okay, ju ftojmë mos luani që të gjithë miq të dashur në 069 20 70 222. Le ta dëgjojmë. Këngë e njohur Eros Ramazzotti Terra Promessa Fjala? No. Jo. Mos është io? No. Troppo io. Guardiamo lontano. Troppo io. Jo, jo, jo. Është Giulia, unë isha vërsi. Troppo. Okej, mirë, mbetet mbetet për ju miq të dashur tani. 069 20 70 222 Kjo lojë nuk është lojë dhe ju mund të mos fitoni një udhëtim për tre në Itali, Francë dhe Meksik Plus një makinë um, Mund mos ta fitoni dhe një makinë, një një Golf të ri. Mm, këto... A mund të tregosh pak si është historia e këtyre djemve që nuk mund të shajnë më nëpër rrugë? Si si është kjo puna? Çfarë mendon? Mm. Po gjithë e dimë, gjithë e dimë, domethënë pak ato që janë vajza. Po flasin. Vajzat e dinë shumë mirë. Vajzat e dinë po, më mirë. Po që hanë ato kompliment, kompliment nga këto ngacmime duhet të them saktë, që janë të pahijshme dhe tashmë më në fund mund të hash burg. Ha more ha. Si do të Dy të parët janë Leonardi dhe Davidi që u pagëzuan me një vit e gjys burg. Një vit e gjys secili, ja? Po, një vit e gjys secili, mm. nuk u nda domethënë dënimi. Edhe kjo ndodhi sepse ngacmuan një vajzë tek shkallët e pallatit. Janë kështu edhe me shenja dhe me zë. Mhm. Ishte me figurë dhe me zë. E vajza i hodhi, bëri domethënë këtë dënimin, ça quhet? Denoncimi. Denoncimi. Mhm. Sipas tyre t'i bëjnë komplimenta vajzës duke përdorur fjalë të hëngsha, këto ato dhe ato. dhe vajza janë të shqyri pa ato po, ja, janë të shqyri syri janë shumë të uritur përgjithsisht djemtë në Shqipëri megjithatë vajza ka bërë një denoncim në policinë e Tiranës dhe më pas çështja ka shkuar në gjykatë dhe gjyqtari Adrian Kalia ka marrë mm. vendimin që këta djem janë sjellë në mënyrë të pahijshme dhe më pas janë dënuar me një vit e gjysëm burg. Dhe tani më duhet të kenë kujdes të gjithë djemtë e tjerë në momentin që përdorin fjalë të pahijshme karshi një vajze, duhet të përballen me ligjin. Dhe ja pra janë uh, fillimet e reformës në drejtësi. Ja pra Altin bëj kujdes. Do të kemi parë. Wow. Mm. Kujdes me fjalët që përdorni. Dy fjalë. Brenda. Po mirë, kjo është çfarë është kjo tash është padi civile apo padi civile po. S'është kriminale, po? Jo, kriminale jo. Tash mund të ishte kriminale se është është shpallur nga sa është për ngacmim seksual. Jo, derisa ata nuk kanë ngrënë gjë, nuk mm. futet te kriminale. Atëherë më fal Altini, këtu thotë. Urdhëro Altini. Një vit e 6 muaj burg. Jo, jo, e kam fjalën që derisa jemi te po, te fjala. Shpresoj të po, ketë një bazë të veprimit. Akoma më shumë. Kurse te veprimi futet kriminale. Po, po. Ok, mirë. Mm, mm, mm. Mu te caku. Os os. Ai thotë marr që marr një vit e gjysmë burg. Po kjo. Po e bëj veprimin deri në fund. Unë unë kuptoj se gjuha e urrejtjes dënohet. Po kjo ça quhet? Gjuha e kujt është kjo? E kanë quajtur ngacmim seksual. Po, është ngacmim seksual. Pra është padi kriminale. Po. Pa padi kriminale është. Po kodi që... penal zotrit, e kap kodi penal, më vjen keq. Fjala, fjala. Jo, që është padi kriminale. Fjala kocka s'ka. Më mirë akoma. Po lër tash. Kocka. Ja, e ka dëmtuar vajzën. Ë, uh, kthehem pas pak te klubi i mëngjesit. Është uh, koha për pak publicitet dhe Michael Bublé do të vijë menjëherë. Është. O Arturi im mo. E mi mo, o Arturi. Kam dy veta. Tani e para ishte që kanë ngjarë këtu. Është që um, Arturi është transformuar në një në një qyrk, ku ti mund të vini një qyrk me me dy ngjyra. Dhe është u ik. Kështu që këtu janë një çift edhe ajo gruaja e pyet. Të burri thotë, kush o ky me? Kush o ky me? Dhe dhe ai përgjigjet, o Arturi mi mo. Mm. Sigurisht kjo ndodh në Tiranë, çuna goca. Kjo ndodh te rruga Bogdanëve. 0-6-9-20-7-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Ose anej nga medresja Ose funja edhe në Ndroq mund të ndodhi kjo Mos ki gajle O Arturi mi mo mm -hmm. Kjo është anagrama për sot miq të dashur O Arturi mi mo Për çfarë luajmë, Olta? Për një kontroll të plotë mjekësor nga spitali Amerikan Atëherë, për një kontroll të plotë mjekësor rivendosni gërmat në O Arturi mi mo Dhe do të formoni një fjalë Që ka tjetër kuptim komplet Atë do ta dërgoni mbrapsht dhe i pari prej jush do të fitojë kontrollin e plotë mjekësor në spitalin amerikan. O Arturi mi mo. Më duket se e gjeta. Mirë, mirë je. E, më mirë e gjeta. Oh my god. S'i rri, s'i s'i rri e drejtë atje. S'i rri stilolapsi rehat s'i. Jo. Nuk të rri stilolapsi rehat atje. Tani, kemi një lojë miq të dashur, është është aq e lehtë saqë nuk është quiz fare. Kështu që shumë prej jush kanë kanë marrë pjesë. E dëgjoni edhe një herë, juve që sapo na bashkoni sot mëngjes. Loja është shumë e thjeshtë, aq sa kemi vendosur që për të të mos japim asnjë dhuratë, ë ndër dhuratat që nuk do të japim për të. Uh, kemi futur tani edhe një apartament oh. në një në një ndërtesë luksoze në Tiranë që nuk do ta japim për fituesin e kësaj loje. Kujdes, cila është fjala që fshihet? Na thonë ç'nuk na thonë. Mm. Jepi pra. Na thonë troppo lontano. Lontano. Po. A mund ta dëgjojmë uh, mjeshtri i lojës, a është mos është lontano? Ja ta dëgjojmë. Ne ta thotë vetë Erosi. Shumë mirë. Ju nuk keni fituar asgjë. Kush nuk fitoi asgjë? Të gjithë. Të gjithë. Okej, okay, shumë mirë. Pra nuk u fitua asgjë për atë pjesë miq të dashur. Ndërkohë për anagramën mund të fitoni diçka. Do kemi një këngë tjetër, nuk e di, uh, mjeshtri i lojës do të na vërë një këngë tjetër pak më vonë. Shikojmë uh, se si do ia dilim me atë. Ajo është akoma më e vështirë se kjo. Kam përshtypjen unë. Ëh, uh, po pak më vonë. O Arturi mi mo është anagrama tani në klubin e mëngjesit. O Arturi Mimo. Ëh. Mm -hmm. 069 Tani, uh, Olta, kishim një po. pyetje nga aktualiteti. Mhm. Mm A mund të më japësh një përgjigje të saktë, lutem? Disa ministra i vlerësoi me zero, më ka thënë Eltoni i parë, 025 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Me zero. Ambasadori thotë që disa ministra janë zero. Ore zero. Domethënë zero, domethënë hiç, domethënë zero. Si askushi pra. Ashtu. Megjithëse këta nuk është se kush janë. Këta duan t'ia dinë thua ti. Fare, absolutisht. As për ambasadorin, as për mua sigurisht. Po Altin. As për dëgjuesit nuk duan t'ia dinë fare. Ehm, um, s'e kanë me zemër radion ata. Jo. Nëse iku iku kjo. Duam të shkojmë në një qytet i cili pak përmendet. Mm. Këto ditë dikur përmendej shumë, edhe për një arsye specifike, por është një qytet nga këta të harruarit, të vetmuarit e Shqipërisë, i cili më në fund për gëzimin e gjithë banorëve shpresoj, është në lajme. Më në fund i përmendet emri këtij qyteti, se nuk i ndodhi për shembull që ta kishte po themi kryetarin e bashkisë qejfli, që t'i dilte, t'i dilte emri si Peshkopisë ose Dibrës ose ë mm. uh, të ndodhte një fatkeqësi si në Ersekë për shembull që të kujtoheshin edhe mediat për shembull apo politika për atë. Por ky qytet ia doli me forcat e veta të shfaqet në lajme. Me gjithë varfërinë, me gjithë izolimin. Mm -hmm. Sepse u kapën në të 3 ton drogë. Wow. 3 ton drogë, wow. dashur. Ku janë kapur? Super. Ku janë kapur 3 ton drogë? Si doli në media ky? Sa po dorë ky marr? Festë sot atje pushim. Kush ky Martini ma thjet ta festojmë. 3 ton drogë. Feston sot ky qytet 069 20 70 22 për cilin po flasim. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit valët e Club FM në 104 Unë jam Blendi së bashku me Jerin Mirëmëngjes, me Altinin, me Oltën edhe me Lorin Mirëmëngjes um, Sot në klubin e mëngjesit miq të dashur Si oh. ditë e mërkurë me shi dhe çadra Që duhet ishte Olta ka premtuar se nuk do të bjerë shi Vazhdon të bjerë shi prej dy orësh S'ka gjë, s'ka gjë Vazhdon të bjerë shi si të rejsh Olta me cajen vijon t'ju mbajë me shpresa Se shiu do të fillojë në orën 6 pasdite Kam përshtypjen që këtë telefonin S'ka lidhje telefoni Olta. Ah, po. Nuk ka lidhje telefoni, është është nuk është. Po ky ma sa. Spada është krau. Ëm um, Nëse kemi kemi ë uh, Nexhin që na ka shkruar mirëmëngjesi thotë un jam rrobaqepëse. Mirëmëngjesi na thotë Hilda, ajo bën marrëdhëniet me publikun. Ah, Ju pyesim mm, sot se për një moment Marrëdhënie me publikun. Po. Ëm um, kemi Si janë këto marrëdhëniet me PR, e thënë ndryshe, PR. Mhm. Public Relations, mm -hmm. Olta. Po, po, po. Kevin, shkruan mirëmëngjes, unë punoj në një call center, jam agjent operator shitjesh të energjisë elektrike dhe gazit aty. Puna ime fillon në orën 10 paradite dhe përfundon në orën 14.15. Dita ime është pak e ngarkuar, pasi përveç punës kam edhe shkollën, javë të mbarë me të lloj. Mm, Duam të dimë nga juve sot se çfarë bëni uh, tani në mëngjes që po na dëgjoni. Për ku jeni nisur? Ku punoni? Cilat janë ato kushtet tuaja, dita juaj, profesioni, mm. kënaqësia që jep puna? Ndonjëherë edhe lodhja, stresi, gjitha këto gjëra. Mm -hmm. Unë kam Gazin këtu. Po Gazi. Që më shkruan është një trajnues i një organizate komerciale dhe motivimin e gjen në ato copsa momentesh, mm -hmm. Gazi, kur arrin të transmetosh diçka tek audienca ashtu si edhe ju thotë. Ju përshëndes. Ah, faleminderit Gazi. E përshëndes. Ndërkohë Altini. S'është gjithmonë e lehtë, por ndonjëherë ndodh. Mhm, mm Altini është punonjës në OSHE, montoj matësa apo sahatë siç quhen ndryshe, hipi nëpër shtylla çdo ditë. Mhm. Mm. Mirëmëngjesi, na shkruan uh, uh, Artenisi thotë uh, zgjimi im është në orën 5:45 nis ditën me klubin e mëngjesit në ritransmetim uh, dhe në orën 6 sot ai. Pastaj argëtohem nga shtata me kufje në njërin vesh dhe kronometrin në dorë, punoj si normist në një këmishëri italiane në Normist. Normist. Po s'dihet se çfarë bën normist. Normisti i mat këto gratë mm. kur janë për punë. Gati me normë. 1 2 3 hop. Po. Mm. Një nga vajzat që keni në studio mund ta quajë edhe kolege, thotë ai. Po. Sepse kam mbaruar inxhinierinë tekstile, po Olda e ka mbaruar po me gjitha dhjeta. Edhe unë normiste jam. Normiste, po normiste me kronometër çfarë bëni? I mat këto gratë? Po kam vështirësi që po nuk kam punuar kurrë. Se ajo këmisha e hekurosur do të jenë duke dhe diçka e tillë. Mirë. Ë, mm. dakord. Sot kemi miq të dashur në klubin e mëngjesit edhe një anagram është O Arturi Mimo. Mhm. O Arturi Mimo. Dhe nuk është o muratori im, siç kanë thënë uh, disa. Mm -hmm. O Arturi o Mimo. 0692070222 dhe lojën që nuk është lojë. Ehm, um, quizin që nuk është quiz sepse me këtë quiz aq i lehtë sa është, nuk fitoni absolutisht asgjë. Madje un po them për uh, për uh, këngën e radhës, është ne do luajmë një këngë shumë të njohur, kemi fshirë një fjalë atje që praktikisht gjithë e dinë, prandaj edhe ju ju ftojmë merrni pjesë në 069 20 70 222 pa asnjë interes sepse nuk do të fitoni një udhëtim për 3 vetë në Itali, Francë dhe Meksik, mm -hmm. gjithashtu çfarë nuk do të fitojnë tjetër ieri. Një makinë nuk do ta fitojnë. Nuk do të fitojnë një makinë sot, jo. po Altin çfarë ka tjetër? Do mund të vësh veten në ndonjë gjë? Po nuk do të fitojnë 2 milion lekë të vjetra. Okej, okay, 2 milion lekë të vjetra miq të dashur, janë janë pjesë e uh, mosfitores, çfarë tjetër mund të uh, kapin si mosdhuratë apo? Po një telefon Samsung Note 5 apo. Note Note 5, ia futi kot, Note 5 ata janë pak të vjetra, po nuk shpërthen, po, të paktën nuk shpërthen. Ëm, ehm, Shumë mirë, një Samsung. A, Lori çfarë tjetër mund mos fitojmë? Një darkë romantike me kallash. Një darkë romantike me kallash. Oh! A do të mish dashur për një për një darkë për të mos fituar një darkë romantike me kallash, një Samsung Note 5, një 2 milionë lekësh të vjetra, si thotë Altini. Kemi ty Jeri që një makinë të re Ferrari, po, nuk do ta fitojmë dot. Unë ju ofroj që të mos fitoni një udhëtim në Itali, Francë dhe Meksikë, dhe Meksikë. Kështu që janë tre vende me gjuhë latine mm. të ndryshme. E dëgjojmë këngën e radhës? Yes. Okej, okay, kujdes. Dhe e vështirë kjo, e kam vështirë. Kjo është fjala që duhet gjeni. Rubi Rubi Bam. Hmm. Rubi. Okej, okay, mirë. 0692070222 nëse doni të vini me telefonata me zë, numri është 223 5014 223 5014.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 Mirë se vini në klubin e mëngjesit miq të dashur, tensioni është i lartë këtu në lojën tonë që nuk është lojë, kuizin që nuk është kuiz. Për të fituar uh, sot në klubin e mëngjesit, ë uh, pamundësinë për të shkuar në Itali, Francë dhe Meksikë, të gjitha falas. Mhm. Gjithashtu miq të dashur nuk do të fitoni nga Jeri. Një makinë Ferrari të re. Po, një apartament luksoz po, në rrugën Myslym Shyri. Nuk e fitoni dhe çfarë tjetër nuk fitojnë Olta? Një telefon në qese. Okej, okay, asnjë telefon në qese. Mm. Nuk do e fitoni. Le të darkën luksoze. Le të sjellim një, okej, okay, kemi një dëgjues që do që të marrë pjesë tani për të mos fituar asgjë. Alo, mirëmëngjesi. No. Moj, është Rubi moj. Jo, jo, jo, tani vjen jo. keq. Jo. Tani mund mos kishe fituar uh, pushime për në Itali tani. Mund mos kishe fituar një Ferrari nga Jeri ose 2 milion lekë të vjetra, po më vjen keq, nuk është moj, nuk është moj. E dëgjojmë një herë, e dëgjojmë një herë. Ciao tani. Okej, okay, mirë, uh, kemi tani uh, edhe fituesin e anagramës. Kjo ka një fitues sot. Tam. Dhe Jeri të lutem të nxjerrësh një në furrë sapo mm -hmm. është mhm. pjekur, është një libër i ri, kështu që nxirri të lutem ato sot. Do të digjen. 636 i mbaron numri i Jorgjit dhe, dhe më thotë moratoriumi. Moratoriumi është e saktë. Fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Si e kishte emrin këtë? Moratoriumi, edhe një herë? Jorgji. Jorgji ta gëzosh. Bravo. Faleminderit. Ai qyteti Eriona, oh. Eriona si ka qenë? Po Eriona. Fiton dy bileta për në Cineplex Oneida. Bravo. Okej. Okay. Wow. Dhe erdhi sponsori nga furra jonë miq të dashur. Ja ku e kemi librin. Ne do të japim sot kopje të romanit Muza e Haresë. Hare e madhe, hare pa fre siç thonë, po? Mm. mm. Goliarda Sapienza është uh, autorja e këtij libri. Muza e Haresë është uh, libri rebel dhe skandaloz i një shkrimtare të jashtëzakonshme. Është një roman aventure, një autobiografi e trilluar, një roman formimi, por edhe erotik, politik dhe sentimental. Mm, mm. Muza e Haresë vjen në shqip nga Aida Baro, që ka punuar fort Aida me këtë libër, e di se ka kaq kohë që merret dhe ka dashur ta sjellë ashtu siç e meriton. Tani e gjeni në çdo librari, ne do ta kemi Aidën pak më vonë në studio të na tregojë dy fjalë për uh, për muzën e Haresë dhe autoren Goliarda Sapienza. Libër erotik, politik dhe sentimental është një libër rebel dhe uh, një libër i rëndësishëm. Kështu që sot edhe madje pse jo pikërisht tani Olta, le të hedhim një po. lojë e t'japim kopjen e parë nga Muza e Haresë. Okej. Okay? Çfarë lojë keni qenë? Ndërkohë, një sekond, ndërkohë do të shikoj se ku jemi me me të deritanishmet, pastaj e hedhim. Hm. Po deritanishmet nuk e kanë gjetur pra jo këtë. Rubin se si vazhdon. Rubin se si vazhdon, më pra nuk ka. Rrilli thon. Shumë mirë. Duhet të shtojmë një dhuratë kam përshtypjen që Patjetër, patjetër, vazhdo Olta. Ç'mund të japim tjetër? Ç'mund të japim? A ia falim dhe këtë studion tonë? Apo s'kanë ç'e duan? Jo, jo, jo. Studion s'e falim dot. Na duhet ne. Çfarë është kjo? Na hoton. Ja këta punon si në Rognir, kanë mbledhur si këtu. Akoma? Po. Pas të protest. Ehm. Dhe me vajza. Jo, jo si ky tani. Ëm uh, dhe dhuratat për atë do japim kur të vijë koha. Se dua ta hedhim tamam, tamam atë lojën siç e meriton. Ëm, um, ndërkohë, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti, edhe vazhdojmë më tej. O, oh, e ti se dhe pra, rësheni nuk e ke dhënë. Po, e da, pra, e da, e rësheni. E ke mëndje në talë, është Rubi, Rubi. Ashtu. Do të mbaj që në drejtojnë. Atëherë. Miq të dashur. Në Greqi, ëh, mm. edhe pse fillimisht u tha se i riu shqiptar që gjeti vdekjen, ëh, uh, në datën 3 gusht vitin e kaluar ishte hedhur nga kati i dytë. Mhm. Mm Tani po del se është ndryshe. Dhe ka qenë ky institucion në Greqi që e ka rikthyer çështjen me dyshimin se kemi të bëjmë me një vrasje. Mm, tani ne po kërkojmë cili, cili është institucioni, institucioni grek që e ka rikthyer çështjen? Policia greke pretendonte që djali ishte hedhur vetë nga kati i dytë. Por djali ka shenja dhune në trup që nuk i ka shkaktuar vetë në organet gjenitale, nën krahët, në sqetulla, në sy. E kanë djegur me cigare etj etj etj, kështu që i bie që ai nuk ka qenë Ha ha ha, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Atëherë. Kemi uh, kemi dhurata për të dhënë libra, gjëra sot në klubin e mëngjesit plot. Kështu që Olta do të na ndihmojë me me dhurimin. Olta është Atëherë kopjen e parë të Muza e Hares e merr Ediona pasi ka thënë prokuroria greke. Bravo. 284 i mbaron numri. Prokuroria greke është mm -hmm. përgjigja e saktë për uh, për këtë rast. Shumë mirë. Tani miq të dashur, loja jonë e censurës. Duhet të dëgjoni me kujdes. Një klip që Altini ka për ju. Ku ai ka fshirë një fjalë, është uh, çfarë lloj emisioni është? Historia. Okej, okay, pra nga historitë. Kujdes. Shumë prej pikturave të realizuara në San Remi ishin pamje të para nga Kash, pamje të para nga Shumë nga pikturat e realizuara në San Remi. Nuk të lejohet fare të flasësh për këtë. Ishin pamje të para nga Mm. S'ka asnjë ndihmë. Mm. E dëgjojmë edhe një herë, të ah, lutem? Mos është përgjigja e saktë nga Rubi? jo, por mund të ishte. Këtë e dëgjojmë një. Shumë prej pikturave të realizuara në San Remi, ishin pamje të para nga 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Sa ma më Ok, mirë Atëherë, kjo është për një Për një, çfarë? Çfarë? Le ta nisim me një orë nga Premium Watches Atëherë, miq të dashur Erdhi radha e orës mm. Erdhi ora e orës Në klubin e mëngjesit Nëse ju e gjeni se cila është fjala që mungon atje Për pikturat e pikturuara në San Remi Në Atëherë duhet uh, duhet të na shkruani menjëherë në 069 20 70 222. Shansi juaj për të fituar një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Çfarë ja, ka? Ja po mendohem. Çfarë po mendosh? Se çfarë mund të jetë? Për fjalën, po. E, mos e mendo shumë fort. Mm, ja, ja. Të del një xhungë në kokë. Po. Para më kom rapa. Mos e teproj. Para po mbrapa tash. Sipas rastit. Ehm um, Përgjigja e saktë është varet. Po. Okej. Okay. Ose edhe edhe. Ja, po kujtun se çfarë, nga këto gjërat. Ehm, um, ej, çuna goca. Jej. Si po ndiheni sot? Mirë. Mrekulli. Mrekulli. Mrekulli. A keni marrë vesh që do rriten rrogat? Oh. Mos. Po, po. Jo, më kujt. Se varet, të kujt. Po mirë pra Janë mashtrime Jo, jo, është jo, janë mashtrime Rrogat i ka aprovuar edhe FMN-ja tani është kohë zgjedhjesh do të rri Njerëzit kanë nevojë Për lek Për lek në kohë zgjedhjesh Kështu që do, sigurisht do rriten rrogat Por uh, do të rriten Për kategori të ndryshme Me përqindje të ndryshme mm. Për shembull Unë do t'ju pyes, sa është rritja mesatare Tamam. e pagës në përqindje për punonjësit e administratës publike? Ka një përqindje që ka dalë si një përqindje mesatare Mhm. e rritjes që shkon për punonjësit e administratës publike. Sa u rritet rroga pra? Sa përqind? Nëse ju më jepni përgjigjen e saktë, unë do t'ju jap një kopje të librit Muza e Haresë. Dakord. Romanit që sapo ka dalë sot, për cilin do flasim edhe pak më vonë këtu në klubin e mëngjesit. Roman italian nga Sapienza. Ëm, mm-hmm. um, është super libër. Kështu që vetëm na shkruani te 069 20 70 222. Mm, a do ta japim Rubin tani Antin? Unë them ta dëgjojmë se si është. Alo. Alo, mirëmëngjes atëherë. Mund për këtë lojë mund të mos fitosh uh, pushime në Itali, Francë. Uh, mund Meksik. mund të mos fitosh pushime për në Gre uh, në Meksik, edhe në Greqi e fusim aty. Kemi pastaj uh, një helikopter 2 milion lekë të vjetra, Jeri të jep një Ferrari nga Jeri dhe Olta ka dhënë uh, dy gotë. Po. Dy gota, dy gota. Dy gota. Dy gota. Mund të bësh një xhiro me taksi. Okej. Okay. Atëherë, cila është fjala që mungon? Po, e kuptova. Ditë me shi Blend, kemi shumë probleme me trafikun, të paktën udhëtova nga ora 8 pa 10 deri në këto momente nga zona e Tiranës së Re, Sheshi Wilson tek shkolla teknologjike Blend, 45 minuta me orë të numëruar, trafik i rënduar kryqëzimi i komunës Vasil Shanto, Pallati me Shigjeta, aksi kryesor i rrugës së Kavajës në të dy krahët, lëvizjet që vijnë nga kombinati dhe me drejtim kombinatin janë shumë të ngarkuara, pothuajse e bllokuar. Edhe këtu rotondo që është tek nënkalimi që po bëhet tek pallati me shigjeta është shumë problematik lëvizja, të paktën duhet dhe aty për një segment 50 metra duhet mbi 20 minuta Blend të afrohemi, kështu që probleme kemi si zakonisht në qendër të Tiranës, kemi trafik të rënduar në rrugën e Durrësit, pjesa që vjen nga Lapraka drejt Zogut të Zi dhe drejt qendrës, në dy krahët e saj, Kemi trafik të rënduar në rrugën Asim Vokshi, pjesa që lidh stacionin e trenit me kryqëzimin e rrugës Don Bosko. Kemi trafik te zona e spitaleve tek me rrugën e Bardhylit, pra te kryqëzimi ka shumë probleme. Dhe për momentin rruga e Dibrës është e qarkullueshme dhe bulevardi Zhan d'Ark nga Bryli drejt aksit të rrugës së Elbasanit pa trafik. Faleminderit. Faleminderit Edi. Sot është shumë problem sot vjen lëvizja është me shi është shumë Na, shumë shumë rëmë. Edi Merolli miq të dashur që na informon mbi situatën e trafikut. Edi me numrin e telefonit 0699857787 9857787 për uh, të gjithë uh, informacionin edhe nevojat për taksi. Na e kanë gjetur? Më kanë thënë 7%. Është e saktë. Oh, Exactement. Bravo Kleidi fiton kopjen e dytë të librit Muza e Haresë. Muza e Haresë, okay, shumë mirë. Mm. A gjejmë pak muzikë tani si thoni? Yes. Do isha për një këngë të mm.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 Olta çfarë na thua për uh, klipin tonë të censuruar nga Altini në lidhje me pikturat? Po, Kujdes. në- nga njeriu. Jo. No. Nga pra. Nga pra. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Nga njëra anë Nga njëra anë Jo Jo Nga Rembrandi Jo Jo Shok um, Je gati për Atëherë, le të bëjmë uh, pop quizin uh, e ditës sotme Në uh, klubin e mëngjesit Ça ke? Lorin Terezi. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Ka fare për mua. Atëherë le të fillojë loja, le të fillojë loja, do bëjmë si do bëjmë me është pak zhurmë, kështu që është por entuziazmi. Justifikohet i popullit për mm. uh, pop quizin e tij. Atëherë Copë druri a metali? Copë druri a metali e ngushtë dhe e mprehtë nga njëra anë që futet në plasën e një trungu dhe goditet nga sipër për ta çarë këtë më lehtë. Uh. Besoj se e kam gjetur. Copë druri a metali e ngushtë dhe e mprehtë nga njëra anë jo. që futet në të çarën e një trungu dhe goditet lehtë për ta bërë çarjen e ah, këtij. Po, është në plasën e një trungu. Okej. Okay. Po. Iku. Quhet ndryshe aty. Olta. Pyetja numër 3. Olta Pyetja numër 3. Po. Pyetja numër 3. Që shkon nga poshtë lart. Po. Që shkon nga poshtë lart. Të kam thënë Altin që fillon me p. Okej, edhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Lorin? Po. Periudhë kohore prej 5 minutash. Wow. Po. Periudhë kohore mm -hmm. prej 5 minutash, Lorin. Po. Edhe një herë pyetjet janë pra një e drejtë e veçantë që gëzon dikush, një copë druri a metali e ngushtë dhe e mprehtë nga njëra anë që futet në plasën e drurit dhe shtypet ngadalë me çekiç për ta bërë këtë të çajë më kollaj. Pyetja e tretë është që shkon nga poshtë lart dhe pyetja e katërt, periudhë kohore prej 5 minutash. Dhe në rregull. A morë vesh? Po po. Ha tash. Ta nguli Olta. Tashi Olta bjeri pak me çekiç. Që të hapet më kollaj. Okej. Ehm kjo jo, është, kjo është sa kemi për momentin. Kam shok. Ndërkohë Olta ka emra fituesish shpresoj deri tani. Jepi Olta. Kur të kthehemi në klubin e mëngjesit mbasi të kemi dëgjuar edhe lajmet e orës 9, miq të dashur. Nuk kam emra fituesish. Ju zhgënjen kjo? Jo, aspak pse. Po, wow, si ka mundsi Olta. Dimri. Olta. E po mirë. Po po presim për fjalën. Tani nuk e bëra asnjë quiz. Do ta dëgjojmë se si është, s'ka kuptim. Nuk nuk e gjen dot asnjëri. Po ta gjen, po e gjetën. Oh, po na ish më bukur. Okej, okej. Okay. Ktu është mjekra e Altinit që e mbulon të gjithë televizorin. Mirë. Mirë. Mm. Iku kjo. A ta gjejmë dhe një herë? Apo s'ka nevojë. Unë them, unë them ta japim, unë them dorëzohemi. Është kështu. A ta japim, ta japim. Nuk e gjejmë. Rubi rubi rubi shoku. Alexi nga Athina, rubi rubi rubi mu. Nuk e di pse e ka kështu këtë. Rubi rubi shoku i. Japim uh, un them shto edhe diçka. Shto edhe diçka sipër. Okej, okay, dakord. Të dhuratat. Atëherë miq të dashur, mbas helikopterit që s'do t'japim për këtë lojë, s'do t'japim gjithashtu edhe Ai, sa ke qesh? Kujdes pra, a mund t'i përmendim edhe një herë dhuratat që ta po. gjejmë edhe një herë të plotë? Po, okay, atëherë. Do ishim me dhuratën e Blendit. Do të do të japim un un kam ofruar për për këtë moslojë miq të dashur, një pamundësi për të shkuar në Itali, Francë dhe Meksikë, të gjitha të papaguara nga ne. Je. Je biri. Jeri, urdhëro. Un kam pamundësinë për të fituar një Ferrari. Po, e vërtetë. Mm. Nuk do të merrni kurr 2 milion lek dhe një helikopter. Nëse e gjeni, kuptohet. Po, ju kam dhënë 33% të aksioneve të Hotel Rogner që nuk do t'i merrni kurr, një telefon Note 5 që nuk do ta merrni kurr dhe dy gota Dy gota kristali. Kristali. Dy gota kristali, mish, dy gota kristali. Ndërkohë Lori. Ne kemi Lorin. Nuk do të keni një natë romantike me Kallash. Me mua. Se u bë natë romantike nga trek? Pa po, ishte apo ishte më asaj. Kush është fjala pra? Kujdes. Rubi, rubi, rubi Robert. Jo. Jo. Jo. Rubi, rubi, rubi blu. Jo. Jo. Jo. Okej, mirë, last. Kam. I follow rivers tani miq të dashur e këndon Lykke Li në klubin e mëngjesit. Ora është 8:56 minuta. Ju jeni me Radio Club FM.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 Miq të dashur tani është 9:06 minuta. Aida Baro është në studio këtu me ne. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Kryeredaktore në Shtëpinë Botuese Pegi, kujdeset për shumë libra, e di. Ë, por ky i veçantë për të sepse është libri që ajo e ka përkthyer vet. Kështu që ti bën kryeredaktoren për ditë, por edhe edhe përkthyesen vazhdimisht. Ë, në një farë mënyre un mbetem gjithmonë përkthyese po. sepse kam ardhur nga përvoja e përkthyeses që kam punuar me libra dhe punoj mm -hmm. sot kryeredaktore te Botimet Pegi, por gjithsesi përkthimi ngelet e kam deklaruar dhe do ta deklaroj vazhdimisht që ngelet një nga Pasionet e, e mia që më plotëson dhe më bën atë mm -hmm. që mhm. jam unë. Është është shumë e mirë. Që... Se e kam parasysh kjo bashkëautorësi në një vepër, përgjegjësia e madhe etj etj. Tani Muzat e rrezes, unë e di që ka qenë një libër që Uh, sigurisht tani ka një kënaqësi të madhe brenda ti po bën atë uh, uh, se kjo domethënë u, u krye dhe është gati Por ka qenë ka qenë i vështirë, ka qenë i gjatë, ka qenë proces. Ka qenë një punë shumë e vështirë në fakt. Ka zgjatur gati, domethënë praktikisht dy vjet e gjysmë, mm -hmm. po që nga fillimi që sa u mor libri dhe pse ishte një nga ato dashuritë me shikim të parë me autoren në fakt mm -hmm. se sa më, më pas me librin. Çfarë të tërhoqi tek te kjo autore? Te Goliarda Sapienza. Unë uh, nuk e kisha dëgjuar asnjëherë si emër, uh, megjithëse e kam studiuar letërsinë italiane, sepse uh, pikërisht në në vitet 60-70 kur ka qenë dhe ka shkruar Goliarda Sapienza dhe ka bërë karrierën e saj dhe si aktore, ka punuar me filmat e, vi, e Lukino Viskontit dhe me shumë të tjerë, madje uh, një nga personat me cilët ajo ka bashkëjetuar dhe ka pasur një histori dashurie shumë të gjatë mhm. është mm -hmm. Cito Mazeli, një nga regjisorët italianë më të famshëm në atë periudhë. Kështu që ajo ka qenë një pjesë e kësaj botës së po, po, artit. Po, okay, kulturës por, italiane, po por, kulturës. Por, hmm? po, domethënë ishte një, një, një kulturë underground, themi, sepse nuk u pranua asnjëherë në sallonet e mëdha të letërsisë, themi, nga që uh, Pikërisht sepse sepse ajo ishte unë do ta përcaktoja kokëkrisur dhe hipi. Uh, nga që uh, ajo ishte komplet uh, jashtë rregullave, madje edhe në Muzën e Haresë, mm. ajo e shfaq pafundësisht. Ky libër i ka ngrënë 10 vjet jetë. U shkatërrua ekonomikisht vetëm për të shkruar këtë libër, ë përfundoi burgjeve, përfundoi mm. çmendinave sepse kishte edhe shumë probleme të veta psikologjike. Tani kjo është shumë interesante. Është një jetë e Ky e jashtëzakonshme. Ky libër që e çoi dikë për ndjekje penale. Ëm um, Ti po thua që autorja, autorja Domethënë ishte një rebele, ishte po. dikush që nuk arriti të bëhej pjesë e Edhe libri vetë nuk është botuar asnjëherë në gjallje të saj. Mhm. Mm po si transmetohet kjo në këtë libër? Si si e gjejmë rebelizmin? Çfar çfar si përkthehet në libër? Çfar çfar shkroi ajo? Është sepse personazhi kryesor Modesta, jo, nuk tregoi sekrete, mm. tregoi jetën e vërtetë. Mm -hmm. Tregoi jetën e vërtetë baziken me dashurinë, me dashurinë femërore dhe për meshkuj dhe femra, Modesta është një grua që dashuron, që vret kur është fëmijë vret dhe disa e kanë përcaktuar kritikët si si njeri që duhet të vrasi nënën dhe ajo vret tre gra paraprakisht për të për të mbijetuar për dhe për të shijuar jetën e saj. Dhe asnjëherë nuk e kam kuptuar në një farë mënyre i kam dhënë një shpjegim duke punuar kaq gjatë me këtë libër, Sepse ajo pëson një ndryshim rrënjësor, nga një fëmijë që ishte i etur për t'u pasuruar dhe për të jetuar lirshëm, këtë e ka pasur dhe e e përcjell në të gjithë jetën e saj, mm -hmm. uh, ajo shndërrohet në një grua intelektuale, besnike e parimeve të veta, nuk heq dorë asnjëherë, uh, ju jep liri fëmijëve, ka fëmijë të, të të barkut të saj, po ka dhe fëmijë të tjerë të birësuar mm -hmm. dhe krijon një familje kaq të madhe me e, me njerëz që nuk kanë lidhje gjaku relativisht me me me njëri tjetrin, mm -hmm. por krijon një një pak a shumë si ato hipit e viteve 60-70 që ishin në komunitet, po. Mhm. dashuri pa fund, domethënë me komunitetin e tyre. Sepse pati në fakt përkthim të atyre, uh, hipive që erdhën nga Kalifornia e Jugut, po pati edhe në Francë, edhe në Itali, gjatë gjatë atyre, domethënë reflektime të këtyre lëvizjeve. Sigurisht, dhe ajo domethënë ka qenë pjesë e asaj bote. Nuk është pranuar kurrë sepse ajo ndjek, domethënë në ca momente ndjek uh, rrugën e Simon de Beauvoir, mm. sepse dashuria që provon Modesta, që është personazhi kryesor i adhurueshëm, do thosha, mm. kokëkrisur dhe i adhurueshëm, ë uh, um, që ka me Beatricen e zbulojnë dashurinë atë dashurinë e, e parë me njëra tjetrën, por kjo ju vjen për shkak të dhembshurisë. Ato nuk kanë qenë, domethënë janë 17 vjeçare të dyja, nuk kanë pasur as vëmendje nga prindërit, as një përkujdesje, përkundrazi janë të, të dyja të mënjanuara mm. pavarësisht se Modesta vjen nga një familje e shkatërruar dhe shumë e varfër në skamjen më totale, ndërkohë që Beatrice është familje princeshe, po. familje princërore, madje është një princeshë e vogël. Dhe të dyja e zbulojnë atë ndjeshmërinë e parë të, të, të, të dashurisë dhe të erosit, por nëpërmjet dhembshurisë. Mm -hmm. Dhe, uh, dhe marrëdhëniet e tjera që ajo ka më pas me Karminen, që është xhaxhai dhe është një nga do thosha një nga historitë më të bukura të dashurisë që kam lexuar ndonjëherë. Ëh, uh, sepse nuk kanë nuk kanë ëh, uh, si i thua, uh, uh, vel nuk kanë nuk, nuk kanë asnjë domethënë futen në thelb të jetës, mm -hmm. në thelb të seksit, në thelb të dashurisë dhe të pasionit për njëri tjetrin. Madje në një dashuri të mëvonshme, po, pa perde fiks. Okay. Në një dashuri të mëvonshme. As çarçaf as jorgan. As dyshek. Direkt në atak. Po. Dhe në një dashuri të mëvonshme që Modesta do të provojë, por që është një dashuri mendore dhe intelektuale, mm -hmm. uh, Karloja që është një djalosh që vjen nga veriu i Italisë, duhet të flasim, duhet të themi që gjithë historia zhvillohet në Sicili. Edhe prandaj në ca momente E di që ty të është dashur pak po. kjo hyn tek puna e përkthyesit se po. si pra kemi dialektin italian, po themi tipik atë që dëgjojmë përherë, po kemi edhe dialektin sicilian. Kështu po. që ty të përzihen dy gjuhë, një italisht mm. dhe një tjetër italisht atje. Kështu që ti ke bërë një zgjidhje. Të mbaroj vetëm këtë dhe pastaj do ta sqaroj edhe çështjen e përkthimit që mua më ka ndoshta prandaj dhe mua më ka ngrënë më tepër kohë sepse më është dashur të lexoj përtej. Mm -hmm. Dhe Modesta në një moment Carloja e pyet që ti dashuron atë burrin tjetër. I thot ty të dua sepse ti e ke mendjen e ke mendjen plot, por unë gjaku më vlon për Carminen, sepse është instinkti, është pasioni që e përcjell. Dhe ajo jeton gjatë gjithë kohës nëpërmjet instinktit dhe pasionit dhe ë ë ë mendimit të saj intelektual. Mm -hmm. Domethënë mbetet gjithmonë parim parimore në atë që do të shijojë në jetë. Ëh, mm -hmm. lexoj këtu. Është një roman i vërtetë që do ju tërheq, do ju trondis një roman plot me drithërima, me zgjuarsi, konkret në maksimum erotik dhe familjar, psikologjik dhe politik me rrënjë në një ishull të populluar nga bajamet e egra dhe hakmarrjet. Një roman që paraqet këndvështrimin e një gruaje të jashtëzakonshme për jetën tonë, paragjykimet tona, aktualitetin tonë, uh, shkruan Catherine David për uh, Nouvelle Observateur këtu. Uh, suksesin e parë në fakt e ka pasur në Francë libri, sepse në Itali thash për shkak të gjithë këtyre skandal, gjërave skandaloze që ai përfshin, domethënë dashurinë e hapur mm -hmm. dhe mhm. edhe me alla Simone de Beauvoir që shkon përtej përtej trupit, shkon dashuron qenien, po. dashuron qenien dhe uh, nuk e kanë pranuar asnjëherë. Uh, në në Francë, një shtëpi e vogël botuse rastësisht, domethënë lidhur nëpërmjet një një agjente në Gjermani, uh, e zbulon, e lexon dhe përkthyesja vet uh, shumë e në ankth mm -hmm. i thot uh, shpis botuse uh, drejtoreshës së shpis botuse thot që uh, ky libër ose mund të të shkatërroj shpin botuse ose do jetë një nga librat domethënë që do bëjë epokë dhe në, në të vërtetë në Francë ai bëri epokë dhe në Itali është botuar i plot vetëm në 1998 dhe tashmë atë e nxjerr uh, shpia botuse Einaudi. Ah, sa be. Ka pasur kurse ti i bëre këtë zgjedhje, si e bëre sicilishten? Gjuhën siciliane? Tani Unë isha në dilemën më të madhe që nëse do përdorja standardin apo nëse do përdorja dialektet ose të paktën një të folur më më më më të bruto, po. më bruto. Dhe uh, e para kon, kon, domethënë u konsultova me variante të tjera në anglisht edhe në në frëngjisht që i kanë kanë përkthyer në standard. Paktën ajo që lexova në anglisht mua nuk më vinte gjithë fryma dhe gjithë emocioni që unë lexoja në italisht mm -hmm. nuk mhm. më vinte në mhm. anglisht. Mm -hmm. Ndoshta sepse kjo gjuha, gju anglishtja nuk e ka këtë diferencat që mund që jepte patjetër uh, italishtja dhe origjinali. Kështu që e vendosa që kokëkrisja ime në këtë rast ishte që unë do futesha tek dialektet. Mu desh domethënë të vendosja në midis gegnishtes sepse shumë disk, kam diskutuar me shumë miq këto që mm, nga karakteristikat edhe fonetike, mm -hmm. edhe botëkuptimore, Veriu i Shqipërisë ngjan shumë me me Sicilinë ose me me, me jugun e Italisë. Mirëpo, uh, më humbiste përmasa gjeografike më humbiste aroma e agrumeve, mm. aroma, do të portokallishtet,, deti, nuk mund t'i gjeja në veri, ndërkohë që jugun e kisha. Dhe një gjë po. pikërisht. Dhe një gjë tjetër ishte që pavarësisht dashurisë së madhe që un kam për gegnishten nuk e zotroj sepse nuk kam jetuar andej mm -hmm. dhe duke qenë nga jugu un e kam veshin shumë të rrahur domethënë sidomos me të folmen e, e Vlorës të labërisë të tjetër siguri domethënë. Po, po, po. sigurisht mm. edhe domethënë gjyshërit e mi janë në atë zonë kështu që sicilianët në këtë libër flasin një version më po themi dialekti bregdetar, po. Të midis labërisë dhe mm, kam futur edhe elemente të të Gjirokastrites. Mm -hmm. sepse ishte e pamundur që të Me shumë dashuri për çdo Kemi edhe një romane që e kam sjell me uh, dialektin e e Tiranës. Okej. Okay. Kështu që ka pasur domethënë vështirësi sepse ishin nivele të ndryshme, regjistra të ndryshme dhe njerëz dhe personazhe të ndryshme Që më duhej t'i t'i t'i skicoja dhe t'i personalizoja njësoj si e. Shumë mirë. Faleminderit. O Arturi Mimo ishte ishte anagrama jonë për sot meqë po flisim për dialektin tiranas. Se kjo e pyet kush o kyme edhe. Aida unë të falenderoj. Aida Baro mike e dashur me me Arti i haresë nga Goliarda Sapienza tani e gjeni në çdo librari është Katër fjalë nga fjalori i gjuhës shqipe, të cilat unë ua lexova përkufizimet dhe tani ju do të më jepni përgjigjet e sakta. Jeni gati? Mm -hmm. Gati. Gati. Mm -mm. Olta ti po të presim gati, që të mbarosh me atë mausin, atje? Nuk mbaroj kurrë. Në 10 mbaroj unë. Okej. Okay. Në 10 mbaron ti? Mhm. Mm Pyetja nr. 1 është për Jerin. Jeri. Mm, tam. E drejtë e veçantë që gëzon dikush. Privilegj. Bravo Jeri, pyetja e dytë është për 5 minutë. Shokë. 5 minutë ço. Ëh, kemi gjithashtu tani Altinin. Po s'fillojnë të gjitha me p këto apo jo? Po të gjitha me p pra. pra. Privilegj për Jerin, 5 minutë për Lorin. Le të pyesim Oltën. Olta. Po. Që shkon në me drejtim nga lart poshtë. Nga më fal nga poshtë lart. Përpjet. Përpjet është saktë. Përpjet. Shumë mirë, edhe e fundit fare Altin është për ty. Po. Copë druri a metali e ngushtë dhe e mprehtë nga njëra anë që ngulet në plasën e drurit dhe trokitet fort me çekiç derisa ta hap. Pyk. Pyk, bravo. Bravo, e shikon ti, shumë e thjeshtë. Është Elona fituese e një dhurate nga Electronic Line. Bravo Elona. 6 2 5. Ky hante pyk, por ky po. me sa duket hante pyk. Mos po, është po. pyk fjala e munguar? Rubi, rubi, rubi, pyk. Jo, jo, jo, por Olta ka një lajm të mirë. Oh, e kanë gjetur. E kanë gjetur. Po, kanë gjetur. Wow. Le ta dëgjojmë Oltën. Bravo i qoftë. Shumë prej pikturave të realizuara në Saint-Rémy ishin pamje të para nga dritarja. Nga dritarja pra miq. Gjashtë, shtatë, pesë i mbaron numri i Jolës dhe fiton orën nga primi i Moçes. Bravo. Bravo Jola. Ta gëzojë. Okej. Shkojmë tek uh, Bruno Mars dhe CeeLo Green bashkë me ta dhe B.O.B. Kjo quhet The Other Side. Club FM. Dhe tani A e, a e, a e, a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Fruta dhe perime që mund të konsumohen me lëvore Kungulli i pasur me zink, prandaj është i shkëlqyeshëm për thonj dhe lëkurë të shëndoshë. Po ashtu përmban antioksiduesin beta-karoten që mbron nga sëmundjet e zemrës dhe kanceri. As farat nuk duhet t'i hidhni pasi janë të pasura me omega 6 dhe me acide yndyrore që ju mbajnë trurin e shëndoshë. Lëvorja duhet të pastrohet mirë me ujë të ngrohtë, t'i fusni në furrë për 20 minuta dhe t'i konsumoni më pas. Patatja, Shumica prej nesh përpiqen ta evitojnë lëkurën e patates pa kuptuar se është tepër e shëndetshme, por shumica prej tyre nuk e dinë pse. Ajo është e pasur me hekur, magnez, zink dhe vitaminë C. Ananasi, Lëkura e ananasit mund të duket tepër e ashpër, por mund të thuhet se është tepër e shëndetshme për shkak të vlerave ushqyese që përmban. Veç vitaminës C, Ajo ndihmon tretjen dhe mbron stomakun. Në lëkurën e ananasit gjenden dy herë më shumë antioksidues se sa në frut. Hudhrat. Lëvorja e hudhrës përmban 5 komponentë të ndryshëm, theksojnë ekspertët japonezë. Njëri nga funksionet më të rëndësishëm është ngadalësimi i plakjes dhe mbrojtja e zemrës. Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Mirë mëngjes, o këndes Ki, ki, ki, ki, ki, ki Ç'do na tregosh tani Jeri tregona Të gjatë, 20 të dashur njëkohësisht. Mej, oh. mej, mej, mej. O, tashmë bëre çorbë. Mej, më mirë mej. Mej, o, o, mej. mej nga Kina. Ej, o, po, mej, mej, kishte 20 të dashur. Njëkohësisht. Njëkohësisht. Pa e ditur, pa e ditur për ekzistencën e njëri-tjetrit. Kjo s'e dinte për ata. Jo, kjo e dinte. Ata të tjerë nuk e dinin. Ah, po kjo s'e dinte. Thashë se kjo harron. Mos ato nga që ngjajnë edhe. Le t'ja bëjmë hamsha le. Hansha Lei. Por, por multi me. E rëndësishme është se pse Mei po, nga Kina mm. mbante 20 të dashur dhe u ka kërkuar të 20-ve që të bëj të kishin të njëjtën dhuratë. Ideja mm. është që ajo u ka kërkuar të 20-ve që të ah. blinte apo të i dhuronin kësaj një iPhone 7. Mm. Ah. Dhe të 20 e kanë bërë këtë gjë, kanë blerë. Mund të shohim një foto të kësaj? iPhone, jo, nuk kemi foto Lori. të Meit nga Kina uh, dhe është bërë Mei me 20 iPhone 7-a. Por ju do thoni për çfarë i duheshin kaq shumë telefona? Po, Unë e di, nuk është se për çfarë, Olta. Ajo i shiti dhe bleu një shtëpi. Po mirë. Nuk më shpëton lajm nga mm. Kina. Është është e jashtëzakonshme. edhe ma kërkon lajmin nga Kina, edhe lexon. Unë bëra sikur po e kisha lexuar me kohë. Domethënë, E lexova rastësisht sot. Faleminderit. Iku magjia. Iku magjia vetë e prishe. Vërtet. Nuk merrem asgjë. Atëherë zyrtarisht nuk merrem më dhe nëse Olta qan dhe lutet për lajme nga Kina. S'ka lajme nga Kina. Kemi po. lajm nga Parajsa tani në klubin e mëngjesit miq të dashur. Një nga të dashurit. Jo, mbërrin mbërrin në Parajsë, mbërrin një burrë plak mm. tek ato E ke parasysh janë ato portat prej perlash kështu. Po. Edhe vjen po. Shën Pjetri i thotë, "Ok, zotëri, hajdeni këtu, kalojmë pak për pak përpara. Hajde xhaxhi, hajde, hajde xhaxhi, hajde." Si e keni emrin? Dhe ka hapur atë librin e jetës që kontrollon ku e kanë vendin, e kupton? Mm -hmm. Ky thotë: "S'mbaj mend emrin, po se jam shumë plak, jam jam i vjetër shumë." Oh, i thotë Pjetri i thotë Jezusit që është aty Jezusi po kalon i thotë Jezus të lutem mund të ndihmosh pak kemi një zotëri këtu nuk mban mend emrin nuk dimë kush është nuk di si ta gjej thotë është këtej është andej nga cila portë ta hedhim mm -hmm. i thotë ai po mirë çfarë i thotë Jezusi dëgjo ë pse s'na tregon pak për jetën tënde na tregon pak për jetën ndoshta kjo ta sjell edhe kujtesën ta sjell pak memorien Unë kam pasur vetëm një djalë, thotë ai. Oh, i thotë Jezusi, edhe unë djali i vetëm kam qenë. Po po, djali i vetëm. Dhe unë thotë plaku jam marrë me një profesion shumë me dru, nuk e di, me punime druri, me. Ua, i thotë Jezusi. Edhe unë e kam pasur, po. Edhe unë e kam pasur uh, babain i tha që merrej me me drut. Mm. Karpenter, po. Po thotë unë kisha dhe një djalë, thotë ai. Po ky djali ndodhi një mrekulli që erdhi në jetë Ai si e pa kështu Jo, hap gojë pa...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 Do patjetër Kështu që Ne do jemi gati Jeri. Okay. Do të ngrihemi në lartësinë e duhur për të gjetur fjalën tuaj. Ju e keni e keni vendosur ndërkohë apo. Po, po, sigurisht. Okej, po. në rregull le të luajmë Sharadio. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Mm. Fjala juaj vajza është një veprim. Veprim. Si kanë gjithmonë veprime i kanë. Tani ja. çdo gjë që të dalin në dritë Altini duhet bërë në sajë të veprimeve. Është një shkrim. Ja. Jo. Është provë. Jo, tamam. Ja. Jo. jo, është profesion. Mm. E bën njeriu. Për disa mund të quhet profesion forma që i japin kësaj. E ngatërron vajzat. Fillon me së, fillon me së. Ja, ka të bëjë me artin. Mm. Në një farë mënyrë ka të bëjë me artin. Ka të bëjë me artin, është një veprim i një artisti pra. Jo. Një portret. Ti e ke sot është një, uh, është një lloj portreti i gdhendur dhe jo vetëm, por mund të ketë dhe portret të gdhendur. Një portret i gdhendur dhe jo vetëm Altin, por mund të ketë dhe një portret të gdhendur. E sa ju kam ndihmuar çuna tani, sinqerisht. Shumë Ë, është kjo më po Jeri. Po fillon me p, fillon me p. Jo. Pesa, jo. Jo. Jo, jo. Peizazh. Çfarë thua? Pra, unë mund ta var një gjë të tillë mm -hmm. për kënaqësinë time. Po. Dikush mund ta meritojë dhe e merr në orë. Me më pra, me dë. Nuk fillon me dë, jo. jo. Me më. Kujdes tani se nuk ja ka dy forma. Me. Me. Të dyja janë shumë të ngjashme. Me. E ka gjetur Jeri. Me dë. A. Çka ke Lori? Çka ke Lori? Çka kishte Lori? S'u përgatit për medalje. Ja, la. Ja. A do të thosh, a kujdes, se ka po, shumë ashtu, ka shumë rëndësi. Tërërë, tërërë, domethënë. Okej. Mirë, faleminderit Jeri. Faleminderit ty Olta për fjalën e shkëlqyer që gjete sot në klubin e mëngjesit, ishte ishte një kënaqësi e vërtetë. Kthehemi në Club FM në 104, miq të dashur, do të kemi edhe më shumë dhurata. Për të dhënë një tjetër mm. kopje nga Muza e Haresë do të jetë për ju në 15 minutat e fundit të programit. Mm. Ju pëlqen të punoni në bar? Doni më shumë njohuri për pijet dhe koktejlet? Ne ju japim mundësinë të bëheni barmeni më i mirë i qytetit. Hospitality and Tourism Academy. Trajnojmë profesionistë. 068 200 4000 tregosh përsëri. Replay Chips. Replay atë që do. Nga Elka. Po si e pati mër vla? E po i erdhi koha. Jetoi gjatë. Sa e bukur ishte kur ishte e re. Shumë e mirë ishte. E sa kujtime ka me të. Po koha bën të vetën. Nga fundi mezi mbahej. Na griu nga lekët. Asgjë nuk i punonte më. Le që na mbyti e na turpëroi me ato që lëshonte. Ashtu ë? Po do ti që edhe mbasi mbaroi ma shpërbleu. Kur e dorëzova bashkë me targat më thanë që ishte vlerësuar pesë mijë euro, të cilat i përfitova tek makina e re që bleva. Në Porsche Albania, makina juaj e vjetër ju shpërblen me pesë mijë euro. Sillni makinën tuaj të vjetër tek Skoda së bashku me targat edhe keni plot arsye për të zgjedhur një Skoda Yeti të re. Edhe në ekranin e Club TV-s. Edhe në ekranin e Club TV-s po si? Ne kemi një fjalë për ju. E kemi menduar dhe ne diçka? Bravo. Po, doni ta gjeni? Patjetër. Jepini se s'keni shumë kohë. Atëherë është send. Tani është, më fal, mm. 9:52. Jepi. Është send. Jo. Jo. Sa gjatë u mendove. Është një gjë që hahet. Jo. Jo. Diçka që e bën njeriu. Jo. Profesion. Jo. Jo. Jo. Mm -mm. E gjejmë në natyrë? Jo, tamam. E bëjnë kafshët? Jo. Është dukuri? Jo, as dukuri, s'mund të them mirë. Mm. Jo, tamam mirë. A shikohet kjo me sy? Ëm uh, disa në momente të caktuara do ta shihnin me sy, por do le të themi që jo siç shikohet me sy një stilolaps apo kolegu. Është në qiell? Ndërkohë që kopjen e librit të fundit Muza e Haresë e fiton Adriani pasi ka thënë Muza. Bravo, bravo, bravo. Muza ishte fjala jonë, pra Muza e Haresë miq të dashur në klubin e mëngjesit. Ej, e dini kush është Muza e Haresë nga 10 në 12? Orgesa Zaimi. Faleminderit e sa kalbi. Fiton edhe ti një kopje të Muza. Bravo. Fiton një kopje të Orgesa Zaimi pra. Dhe dhe do të jetë do të jemi orkestër miq të dashur nga ora 10 deri në orën 12 në Music Box në Club FM në 104, muzika më e mirë sot është ditë e enjte, kështu që kemi hitet nga Italia. Oh, che bello. Unë e di, unë e di. Kush është në vend të parë në Itali? Unë e di, unë e di. Adriano dhe Mina Mina Ok, mirë okay. Bravo, bravo Më luta, do me ishte lutja ime për ta dëgjuar këtë këngë, nuk, nuk piu ujë, jo. Kështu që dëgjojmë Shëndet Në vend të saj, le të dëgjojmë uh, Jack Savoretin Nuk jam mbusha dot mendjen Hospitality and Tourism Academy sjell fundjava Big në radion Club FM me grupin U2. Still haven't found what I'm looking for. Desire.